La evoluzio de cognai capabloi. Ciu tagon post tago devas ciam nur plenumi la saman rutinon, tiu povas eble resigni PRIO rapide laboranta produktiva cerbo. Sed ce malfacilai vivo condicioi, ciui exemple shangigas rapide cae ne antauvidite, tio estus sparo en MALJUSTA loco. Ciu vivas en necalculebla medio, cae protio devas adaptigi al ciam novae situazioi, tiu successas pli facile, per bona porzio da cerba capablo. Tio validas anca por birdoi, ec se tiu gruppo de bestoi generale ne estas considerata ciela Einsteinoi inter la bestoi. Set cetio restas la demando, Cio dum la curo de la evoluzio venas unue. Ciu unua vice ne aparte sprita spezio, ec vivas pli mal pli hazarde en mal facila medio, cae ciu gitie per selectado lau besone disvolvas cognain capabloin? Au ciu entute nur birto spezioi, kiwi jam posedas certain cognain capabloin, en iras viv medioin, cun malfacilae vivo condicioi? La demando pri causo cae effico de la disvolvo de productivae cerboi concernas multain besto gruppoin, cae ancao la homon. Almena rilate al birdoi, nun studajo proponas surprisan respondon. Usonai esploristoi el St. Louis el trovis che grandai cerboi evoluas cun la sama probablezzo en viv medioi cun stabilai au cun malstabilai vivo condicioi. Lautio, birdo spezio disvolvas unue grandan cae productivan cerbon cae tiam povos equivi en malfacilai viv medioi. En viv medioi, cun changigianta vivo condicioi, trovigas prefere spezioi cun relative bonae cognae capabloi. Restas tamen ne respondita la demando, cial celcae birdo spezioi disvolvis granda in cerboin. Ciel mesurilon por la cogna productivo de spezio, la esploristoi prenis la relativan grandezon de la cerbo. Sed multai nova istudajoi prima mulo i montris, ciel malfirma povas esti la contexto inter relativa grandezo de cerbo cae cogna productivo. Tiel exemple la cerbo de sorico amplexas ia quar procentoin de gia corpa peso, dum la cerbo de la homo havas nur du procentoin de la corpa peso. Povas esti, che gis nun la grado de intelligentezzo de sorico estas neconata, sed estas pli probable che la rilato inter relativa grandezza de cerbo cae cognai capabloi presentigas ciel pli complexa ol iam supposite. En la birda cerbo, la nervo celoi estas tiel dense pacitai che celcae corvoi cae papagoi atingas similan nombron de signifae cerbo celoi kiel ce celcai primatoi. Multae structurae differenzoi inter cerboi de mamuloi cae birdoi estas gis hodiau ne disputatai. Tamen, la neocortexo de la mamuloi cae la antaua cerbo de la birdoi estas tre similae lau funccio cae lau evoluzia historio. Ciu birdoi do generale estas ec tre intelligentai? tio estus troigo. Char ancorau unu aspecto, cun ligas laula usonai esploristoi, la cognain capabloin de mamuloi cae birdoi. Inter ili estos stultuloi cae einsteinoi, kiel en aliai gruppoi de vivuloi.